uzvišenom Allahu Đelešanu i salavata i salama na poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam nastavljamo govoriti o tome šta čovjeka čeka, svakog čovjeka, do njegovog konačnog odredišta u dženetu, odnosno u džehennemu, zavisno od toga da li je bio vjernik ili nije. Vidjeli smo da moramo svi proći izlazak duše iz tijela, to je smrt. Zatim povratak duše u tijelo, pa kaburski stisak, pa kabursko iskušenje u vidu ispita od strane dva meleka, ko nam je Bog, ko nam je, ko nam je, šta nam je vjera i ko nam je poslanik. Zatim život u Berzahu do sudnjega dana, da li će biti dženevska vaša ili će biti džehennemska dolina, zavisi od naših dijela. Zatim prvo puhanje u rog, smak svijeta, drugo puhanje u rog, proživljenje, zatim okupljanje svih stvorenja na ovoj zemlji na kojoj živimo danas, a onda veliki šefat za uzimanje Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da počne presuda. Centralni događaj sudnjega dana svakako je presuda. I to je ono glavno suđenje svim stvorenjima. A ono ima tri faze. Podjela knjiga u desnu i u lijevu ruku, zatim rasprava o dijelima a onda vaganje dijela listova i samog čovjeka da se vidi konačna vrijednost. Nakon toga ide vraćanje prava svima kojima je čovjek ostao dužan ili im je učinio nepravdu na bilo koji način i stigli smo do konačnog odredišta svih ljudi. I u prošloj džumi govorili smo o konačnom odredištu za one koji nisu vjerovali i vidjet ćemo kako, će završiti. I oni će svi ulaziti, uopšte neće ići na most, nego će ulaziti u džehennem na njegove kapije. Ako uđe na kapiju, neće više nikada ni izaći. Nakon njih ostaće, naime kad vidjeli smo u hadisu, svako bude slijedio svoje božanstvo i svako božanstvo će odeći, odvesti svoje obožavalce u džehennem tražeći vodu jer će biti žedi ostaće na jednom mjestu na otvorenom mjestu vjernici sa i čekat će da Allah Đelešanohu pojavi se i povede ih ka Naime, zabilježio je Imam Buhari, kao što smo vidjeli, da poslanik sallallahu alaihi ve selleme kazao je فَيَأْتِيَهُمْ رَبُّهُمْ فِي سُورَةِ غَيْرَ سُورَتِهِ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِ فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا Još jedan ispit za ljude. Dok budu čekali munafici zajedno sa vjernicima i dok budu munafici čekali svoj kraj, mislići da su uspjeli da prevade Allađača. Kao što su varali vjernike na Dunjavku. Ali prije toga svega, ko su u stvari munafici? Šta je to? Koja je to vrsta ljudi? pa se toliko o njima ovdje priča i tako se s njima postupa drugačije nego sa otvorenim nevjernicima. Munafici su u stvari nevjernici koji su pokazivali se pred vjernicima kao muslimani da bi ih špionirali, da bi im eh, nanosili štetu, ili da bi im iskrivili vjeru. To su pravci. I većina sekti koje poznajemo danas nastala je od te vrste ljudi koji uopšte nisu bili muslimani ali su se pojavili u odori čak nekad su dolazili kao pobožnjaci nekad su dolazili kao daje Nekad su dolazili kao, ne znam, neki vojskovođi i tako dalje, sve sa ciljem da iznutra razdore sav muslimana i da im nanesu štetu iznutra. Što je puno gore nego šteta koju nanose svana. E to su mravice. I oni ne pokazuju svoje pravo vjerovanje ne pokazuju svoje pravo stanje u duši i što se tiče nas, mi, ih prihvatamo takve kakvi jesu. I oni umiru tako kako umiru i na sudnjem danu bit će sjednicima, kao što vidimo ovdje. Ostavit će i Allah Đalešanu sa muslimanima da pomisle, da se poraduju, pa da im razočarenje bude veće kada budu vidjeli da to nije prošlo. Ostaće tu sa vjernicima zajedno. وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا Ostaće ovaj ummet sa, njim, sa, sa tim ummetom njegovi munafici. I čekaj, sva su božanstva otišla, odvela svoje obožavalce, Allah mu treba da vjernike uputi ka džennetu. I onda dolazi ispit za munafike. Pojavit će se svojom voljom u obliku koji nije pravi. Kao iskušenje, zadnji ispit. I onda će nakon toga pitati imate li vi neki znak, neki dogovor po kojem prepoznajete svoga gospodara. Kažu da. Kažu učenjaci, kako će ljudi prepoznati, kako će muslimani prepoznati svoga gospodara na sudnjem danu kad ga nisu vidjeli? Po svojstvima iz Korana i Sunnita. Po sifatima koji su objavljeni. I onda kad im se pokaže, to je dokaz da će ljudi vidjeti Allaha na sudnjem danu prije dženeta. Odnosno vjernice. Kad im se pokaže, naredit će im da padnu na seždu. I svi koji su na seždu padali iskreno na zemlji, pašće na seždu lagano, bez problema. A munafici koji su padali na seđdu pretvarajući se pred ljudima. Ne zbog Allaha, kičva će im se pretvoriti u jednu kost. I neće moći da se saviju uopšte. I tako će ostati. A onda nakon toga bit će postavljen most preko džehennema. Ta judrabu sirat bejna laharane i Bit Biće postavljen most, što znači da taj most nije postavljen sada. će postavljen u tom trenutku za vjernike da ga pređe. I onda će krenuti zajedno prema mostu. A prije mosta poslanik sallallahu alaihi ve sellem kazao je postoji velika tama. Tama zbog džehennema. Jer džehennem u prevodu znači crna vatra. Džehennem ne daje nevaca svjetlost uopšte. Nego je od toliko snage i žara postalo taman, crna. Ne vidi se. A most je preko i tamo odozdo, a spustit će se, kaže poslanik sallallahu alaihi wa dana na ljude. Kad dođu pred most, tamo crna kakve nema od na dunjavu. Ne vidi se ništa. A onda će biti podijeljeno svjetlo vjernicima u skladu sa djelima. I tad će nastupiti tuga. Svakom vjerniku će biti žao što mu je umanjeno svjetlo jer je kad su davali djela jedni drugima zbog nepravdi i ugovaranja i slično, umanjilo mu se svjetlo. Što su djela veća, što ih je više, to će svjetlo biti veće bit će ispred vjernika i sa desne strane. Ovako, ispred, malo će više naginjati na desno. A onda će munaficima biti dato svjetlo i počet će da se gasi. Taj događaj Allah Đelešanu spominje na dva mjesta u Kur'anu. Prvo mjesto u suri Al-Hadid. Vrlo opširno. Kaže uzvišenje Allah Želešanu يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم Tog dana ćeš vidjeti vjernike i vjernice kako njihovo svjetlo ide ispred njih i s desne strane. Bušrakum uljevum džennat تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم radosne vijesti su za vas muštuluk danas ulazite u džennete ispod kojih rijeke teku ne jedna rijeke četiri od meda vina voda i mlijeka ispod kojih rijeke teku i u tome ćete vječno ostati. Za uvijek. A to je veliki uspjeh. Jeume je kulul munafikat. E tog dana kada vjernicima bude podijeljeno svjetlo sa lijeve, odnosno sa desne strane ispred njih, munafici i žene munafici, kako reći to, govori će vjernicima Unduruna nek tebi Sačekajte nas da uzmemo vašeg svjetla. Jer njihovo svjetlo će početi da se gasi. I oni će, ko što su na Dunjaluku navikli da se griju uz islam, uz vjernike. Pokušati tu da naprave isto. Da uzmu svjetla od vjernika i da idu tamo prema džanetu, pomoću tuđeg svjetla ne može to proći. Jer na hiretu se vidi ono što je iznutra i ono što je izvana. Qila rđiu varakum feltemi I bit će im naređeno, melek će narediti. Vratite se nazad, potražite kako svjetlo. Znači, zamislite tu naredbu, oni znaju da je naprijed džennet. I da je naprijed spas. I gasi im se svjetlo. Vjernici idu svojim putem. On njima se gasi, ostaju bez svjetla. Jer nije bilo stvarno na dunjalu njihovo svjetlo, njihov iman i njihova djela. I ostaju u mraku. Vjernici odoše i oni se moraju vrati nazad tamo ponovo potpuno. Što će? Nemaju izbora. Vratit će se nazad. فَدُورِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِ Kad se oni vrate između njih i mosta, bit će udaren veliki zid sa vratima s jedne strane milost vjernici koji su ostali tamo, pa čak i sa grijesima. Jer vjernici će ići na most i sa svojim velikim grešnicima. Ali moravci ostaju. Ostaju iza zida na strani na kojoj je velika Juladunahum elem neku makum. Pozivat će ih. Zar nismo bili s vama? Na zemlji zajedno planjali, zajedno postili. Ali srcima nisu bili zajedno. I zato najiskrenija poruka svima nama. Koliko god vodimo računa da budemo čiste odjeće, čistog izgleda, fine frizure, i tako dalje, lijepog mirisa, da vam štinu uljepšamo što je potrebno i poželjno. još je veća naša potreba da brinemo o srcu i duši. Gdje nam je srce, tako će nam i biti. Kalu jeste, bili ste s nama, Ali ste sami sebe doveli u sumnje u vjeru. Sami sebi. U bestu i čekali ste šta će biti između vjernika i nevjernika. Ako vjernici pobjede, kažu bili smo s vama. Ako nevjernici pobjede, pa kaže, mi smo s vama i bili, mi smo za vas navijali i tako dalje. Uvijek su imali dvije strane, nisu bili nikad čisto ni na jednoj. Orteptom, i sumnje su vas izjedale. Niste vjerovali uopšte u sudnji dan. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِ I prevarile su vas lažne nade. Nade u šta? Čemu su se nadali? Čemu se nada jedan munafik licemir? Nada se da će nevjernici pobijediti nad vjernicima na, na Dunjalu. Nada se da nema ahireta uopšte. Prevario se. Hatta džaa amrullah. I takvi ste bili u sumnjama, u iščekivanju, dok nije došla Allahova odredba. Ili smrt, ili sudnji dan. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ I šeitan nas je prevario u pogledu Allaha. Vjerovali ste šetanskim pričama bezvesnim, a niste vjerovali Allahu ono čime je prijetio i što je obećavao. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذْ مِنْكُمْ فِدْيَ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا Danas, to jest na sudnjem da od vas neće biti tražen nikakav iskup. Niti od onih koji su vjerovali, ne vjerovali otvoreno. Ma ovakum na svima vama vječno mjesto boravka je vatra, hije maulakum, ona je ta koja je s vama i za vas zadužena, u abitsel nasir, a grozno je to mjesto boravka. U drugom ajetu, Allah Đelešanu u suri Tahrim opisuje isti taj događaj sljedećim riječima. يَوْمَ لَا يُحْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ To je dan kada Allah neće osramotiti poslanika Muhammeda i vjernike s njim. Nuruhum mjesa abene i dihim objemani. Njihovo svjetlo dobrih djela ići će ispred njih i sa njihovih desnih strana. Jer Jepunun i govorit će Rabbena etmim lena nurana. Gospodaru naš, upotpuni naše svjetlo. Ova dola će izaći iz usta vjernika kada budu vidjeli da se munaficima svjetlo gasi. Oni će to vidjeti i moći Allah da njihovo svjetlo ostane. I ne samo da ostane, nego da se ne umanjuje, da ostane tako kako jest. Vakfir lena, oprosti nam, neke ala kulli šehi kadir, ti zaista sve možeš. I vjernici idu svojim putem, a munafici u toj tami tražeći izlaz i tražeći ta vrata na tom zidu da prođu, zalutat će do donjeg kata, do zadnjeg sprata džernema, najdubljeg koji se nalazi ispod svih, sa najvećim kaznama i najvećim patnjama. Innal munafiqine fi drkil asfali minan nar. Zaista će munafici biti u najdubljem dijelu džehennema. Walan tajida lahum nasira i nećeš naći bilo koga da im može pomoći. I uprkos tome, dok su još živi na zemlji, Allah u svim munaficima šalje poruku koju evo i mi odavde šaljemo sa mimbera. ili ledine tabi. Osim munafika koji dok su živi na zemlji pokaju se. U aslah i poprave svoja tijela i riječi. U atesamu billah i povežu se sa Allahom istinski wa akhlasu dinahum lillah i svoje vjerovanje, svoja djela budu iskreno radili radi Allaha ne radi ljudi fa ke ma mu'mini o takvi koji ispune ovo četvr bit će sa vjernicima wa seufe yuti lahu mu'minina ajran adima a vjernicima će Allah dati ogromnu, nezamislivo veliku nagradu. Šta će biti s vjernicima? Kuda će krenuti? Kako će oni proći preko mosta? O tome, inša Allah, sljedeći pita. Kako kao li hada, astagfirullah. Alhamdulillah. Ono sali mu, ala sallam. Allahumma salli ala Muhammedinu, wa ala ali Muhammed, kema salite ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, neka hamidu međid. Allahumma barik ala Muhammedinu, wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, inneke hamidu međid. Imamo nekoliko obavještenja. Prvo, vidjeli smo u ovoj hudbi da naše svjetlo na sudnjem danu zavisit od naših dijela. Jedno od najvrednijih dijela koje se preporučuju u cijelom Koranu i sunetu poslanika sallallahu alaihi veseleme je udjeljivanje na Allahovom putu. To jest u njegovo zadovoljstvo i ono što je korist za ljude. U tom smislu, mi, hvala Bogu, ovdje u ovom džematu svaki put se trudimo da džamija ostane čista, pogotovo naše sestre vjernice koje dolaze svaki put i održavaju ovu džamiju, njenu čistoću, kao što vidimo na najljepši mogući način i molimo uzvišenog Allaha da i nagradi najboljom nagradom. U tom smislu, na njihov prijedlog džematski odbor danas postavit će Sergiju da se kupi potrebni alati za njih, za čišćenje, konkretno jedan usisivač. Tako da će Sergija posle džume biti postavljena na izlazu pa bujnom barak je koliko ko I da vas podsjetim na naše programe koji su redovni, a to je Sufara petkom za odrasle između Akšama i Jacije, naš redovni ders subotom između Akšama i Jacije, halka Kur'ana za odrasle nedjeljom između Akšama i Jacije, i naravno Mekteb za djecu koji je subotom i nedjeljom, pa bujnom na sve te programe otvoreni su Baraka Lafikom. I imamo ako Bog da sljedeću subotu gosta iznenađenja, pa bujnom ako Bog da bit će hajr i dobro. Vrlo primno